tindol cofel gertogal biyetengel ngoriyel nde ngoriyel jibina ko cofel tokusel ngel wonno ngel wonno ko tokusel cofel tokusel kono a sikkata ko ngel ƴonngel a a balɗe jeetati caggal jibinogol maggel balɗe jeetati tan ngoriyel hono cofel ngel ngel wonti baawi baabo amin nene an ko maayɓe batte heege sabu lamɗo o yoɓani ɓe sak makka mbo ɓe nyamdunomo o miɗo yaha dartoyde lamɗo bele mi wawa namnitade mo sagmo o foti yobde o o uditi botiyel makko pamarel o nangi lawol kono waɗani taɓe tati tan ngel firgiti e jullare leɗɗal ngel ɗeɓi yande ngel darti ngel wi e netare yafumi jullare leɗɗal sabu wallahi mi yiyanima mi yaafimama kadi aɗa kam nandi e cofel gertogal tinningel kono haalanam an holto gonɗa e yahde an gel tokkosel njahanmi e ngel jaɓɓalam ko dartoyde ko lamɗo fodanno kam ko njaaden enen fof jullaare nde wi noon njahen jullaare leɗɗal nde famɗintini hoore mum haa no almet ni goriyel ɓami nde waɗi nde e nder botel makko ɓe goni e laawol haɓe kawri e bambam o wi e sirginde leeɓi ah ah tew tokos moƴƴo nani ko min jeyimo ala cofengel jaabi wona an jeyimi sabu mi wona mawɗo mi wona ɓennduɗo gonga e ma bambam o jaabi miɗo wawi andude ceerno cofel holto jahata joni subaka law miɗo yaha e ngal jaɓɓolam dartoyde ko laamɗo o fodanno kam ko joni kay jaaden bambam o wi'i ma toon wat ko ina nafami ina waawi gurel ngel jaabi bambam o famɗintini hoore makko haa o foti no gabbel gawri ni goriyel huccimbo waɗi mbo e nder bootel makko fowru ne hawri e makko namningel jofel jofel togosel hol to njahata aɗa wayi no laana njurndi miɗo yaha e ngal jaɓɓolam dartoyde ko lamɗo fodanno kam ko njaaden fowru ndu wi noon yahin fooru ndu famɗentini hoore mum haa foti no berfetel haako ni guriyel ngel ɓami ndu waɗi ndu e nder bootel maggel ngel hucci laawol maggel ngel hawri e mbaroodi ndi naamni ngel ndinne jofel jofel tokusel holtu njahata e downgol laawol manngol minɗu yaha e ngal yaɓɓolam nartude ko laamɗo fodanno kam ko njaaden mbaruji ndi wi noon njehen marodi ndi famɗintini hoore mum haa no gabbel nyamaku ni gurel ngel ɓami ndi waɗi ndi e nder botel maggel ngel ɓenni haa ngel woɗɗoy seeɗa tan ngel hawre nyiwa ba namningel e ba naayo jofel jofel togosel made gonɗa koye yahde to woɗɗi gurel heɓiti wi njahanmi ngal jaɓɓolam ko ndartuyde ko laamɗo fuɗanno kam ko njaaden nyiwa bane wi noon njehen nyiwa ba famɗintin hoore mum ha futino gabbel makka gurel ngel ɓami ba waɗi ba e nder botel maggel o ɓenni ha o hawri e kaɓeteɗo o wingel cofil cofil togusel holto jahata ane o boto ma kewɗo miɗo yaha e ngal jeɓɓolam dartoyde ko lamɗo fuɗanno kam ko jaden kaɓeteɗo o rutti e maggel jehen kaɓeteɗo o famɗintini hoore makko haa no berfetel haako ni goriyel ngel ɓami mo waɗi mo e nder botel makgel jooni o yottiima e wuro ɗo laamɗo o huɗi ɗo nde ɓe coyni e ngel ara yimɓe wuro ngo njayli wi'oyde laamɗo o wonde no cofel ngel ari ndartude sak makka mo fodannombo o kono laamɗo bonɗo o wi'i ngulne ndiyam so ɗam wuli haa wuli ndufonɗam e dow cofel ngel ngel maaya mbele wuro ngo wasa yobde hay hunde e ɗiɗo konnguli bomri lamɗo o e ɓurde lamɗo o bonde o woni e foɓɓude omo diwa weltare komin rufata e makko ndiyam hay goto fotani warde ngel cofel so wona min kuɓɓen jeygol mawgol nden bomri ndi rondima potiyal mawgal kewgal ndiyam ngulɗam nde femi e cofel ngel nde ngel yi ɗum ina ara guriyel ngel e wonde mum miskino heddi ina yarga kulol kono ina jogi miijo jangtaade jullaare leɗɗal wollam ɗon tan jullaare nde yalti e botoyel ngel nde wonti mawnde nde fetti mbomri ndi hello ndi yani ndi sumi e ndiyam ɗam ndi rondino ɗam yimɓe wuro ngo kawa no feewi goto e maɓɓe wi'i guddel ngel cofel bongel to ngunu gertoɗe mawɗe tow ɗe cikongel ngel maaya kono ngoril ngel jayli noddi bambang yaltu wallam bambang o yalti e botuyel ngel wonti bambang mawɗo tan mbo duyi mbo wari gertoɗe ɗe fof mbo hisnigel e bone nden goto wi gudden ngel to hudum beyto ɗi kawa ngel ngel maaya kono ngoriyel ngel noddi fowru yaltu wallam fowru ndu yalti e nder botuyel ngel ndu wonti mawndu ndu wari beyi ɗi fof ndu nayi ɓurba moƴƴude ba nden gaynaako o wi'i gudden ngel cofel nder jofnde gayto ngel lukke ngel maaya kono ngoriyel ngel heñi noddi baroodi yaltu wallam baroodi ndi yalti ndi wonti mawndi ndi wari gayɗi fof ndi songi ɓurndi ndi mawnude yimɓe wuro ngo meccini no feewi holno ɓe ceertirta e ngel cofel bongel ko ngel caɗeele mawɗe ɗon tan mawɗo dental ngal wi'i nguddiden ngel e geloodi ngel ŋate ngel leɓte ngel haƴe ko woni heen fof ngel maayat kono ngoriyel ngel heñi kadi noddi ñiiwa yaltu wallu am ñiiwa ba yalti e botuyel ngel ba wonti mawba ba ndaari geloodi ɗi ba fiiliiɗi tondu ba liɓi ɗi fof yimɓe wuro ngo korti anndude no mbaɗata ɓe njahi to laamɗo to ɓe kalani mo ko ɓenni ko lamɗo wi'i ngel cofel jinniyel ngel yiɗa mayde ɗo gokkel ngel sac maggel makka bele e ngel yaha so ngel woni gotel nder ladde gabboɗen ngel nangel ngel mbaren ngel nden tetten ndunu maggel lamɗo uditi ngalu ngu hokki ngoriyel ngel sac makka mo o fodannomo o ɗon ngoriyel ngel yalti wuro kono noon ɗon e waktu daɓɓo wuro ngo fof kañum e lamɗo o mbaɗɗi pucci mumen hop hop cukken e maggel nde ngurel ngel yiɗi pucci dewɗi mum fof o noddi ko yaawi taɓeteeɗo wallam taɓeteeɗo o yalti e botuyel ngel wonti mawɗo ɓami laɓal e gaawal makko o wari yimɓe ɓe fof ngoriyel ngel ɓami sak maggel ngel arti e wuro mumen e deyre ngel fecci sak makka o hakkunde miñiraaɓe mum et e voilà l'histoire de Mosika Sika tel qu'on l'a dit en Afrique le soir auprès d'un bon feu à l'ère où les lions cherchent au loin dans la brouche, conte de l'Afrique noire